أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله لكم من سبع saduwa شاب يرقص شاب يرقص رمضان wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da sha takwas wanda ya dace da yini na sha uku ga watan ɗaya shekara ta dubu da ɗari tara da casa'in da takwas zuwa idan ba manta ba mun tsaya ƙarshen aya ta ashirin da uku لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين يوم لا مساس فرقا أسرم به أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يذلونهم بغير علم على ساء ما يذلون وإذا قيل لهم إذا أتوا ما ماذا أنزل ربكم من أبنجدكم يتوكر bisa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kalu sai ka sun ce a kafirun awwalin kafin niyoyi ne na mutanen farko ba wani wahayi haka kafiran maka suka rinka faɗa game da wahayin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi wa kalu a kafirun awwalin naktatabaha bal yatumla alaihi dhikratan wa asila قال لك قل أنزله الذي يعلم سر في السماوات والأرض ka ce da su wanda ya saukar da shi shi ne wanda ya san sirrin da ke cikin sama ya san sirrin da ke cikin ƙasa wato Allah ta ba wai ka san ne da mutanen farko ba amma don saboda ka ta'annuki da girman kai duk ya wani ta san ne da mutanen farko har ma wani sai da mun ga dawo ma zan iya kawo wani sai da su bila da ayatuna qalu kad sami'na law nasha'u law kunna mithla hadha in hadha illa ta'til awwalin wannan ta san ne ne kuma idan ma ga dama za mu yi to duk wannan wani abu ne da suke don su hana mutane fahimtar gaskiya sun san gaskiya ne a zuciyarsu amma suna lafazi da irin waɗannan kalmomi don kore mutane kar a yadda Allah ke sukan yi mu ne liyahmilu awzarahum domin su ɗauki laifukan su kamilatan a cike ba rage ba kare yawmal qiyama a ranar tashin kiyama za a ba su laifin za a ba su zunubansu na wannan ayyuka nasu dade akan haka wa min awzaril nuna yudillunahum bi ilmi za a kara musu da laifin allazina hum adadin waɗanda suka bi su da gairi ilmin ba tare da ilimi ba wato irin waɗanda suka rudu da maganganun su suka yi su biyayya akan tafarki irin nasu ala ku saurara ku bi ka amma ya turuna ya munana ma ya irin abin da za su labtawa kansu ko irin abin da za a loda musu ɗauka na nauyi a gobe kiyama don za a ba su zunubin su na aikin su sannan a ba su zunubin adadin mabiyansu وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون a loda musu laifin su da laifin waɗanda suka mutu الذين من قبلهم فعسى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم وخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون mai yiwa wani ce dan me za a ba su laifin su kuma a kara musu laifin wani ga shi kuma Allah ce wala taktubu kullu nafsin illa alaiha a duk wanda ya laifi kai ki kawai zai usra to amma yadda al'amari yake tunda dai sun sun yi laifi a da kuma suka ja wani suka ce yi laifi yanzu wannan yunkurin ne kiran mutane zuwa ga fata shi kanki laifi wanda ya kamata a ba su zunubi a kai Allah ke kaddama karan da dole min qablihim hakika waɗanda suke kafin su sun riga sun yi makirce kirki ma'ana sun yi dukkan wani yunkuri wajen ganin ba su karɓi gaskiyar da manzanni suka zo da ita ba fa da Allah bunyanahum min al-qawaid sai ubangiji ta'ala ya zo wa ginin wannan nasu min alqawaid daga harkashin ginin da ya rufe harkashin fa qarra alaihim as-saqfu min fawqihim rufin da ke sama sai ya rufo a kan daga saman su wa atahum al-azab min haythu la yashkurun kuma azaba ta zo musu inda ba sa tsammani wannan kamar misali ne ubangiji ke bugawa don jawo hankali waɗanda suka yi yunkurin hana addinin musulunci ci gaba a da sun yi makirkin sun yi makirkin amma sam sai ya zanto wannan makirci shi ne sanadiyyar cin nasarar musulunci kuma sai shi ne sanadiyyar wato rushe wasu an gane ku wasu za ku sauya ku sauya bin yi sulwa na yago wala yi kul makir sayyi illa bi ahli lokacin da mutum ke kulla mummunan makirci to an ramin mugunta ne da gina daidai kaurin ka dan idan ka fara ma ka samu fita amma idan ku gina har ta wuya to ka zo ka fada kenan sai ne za ka da haka duk masu yawa musulunci zagon gasa sai kaga ubangiji ya karya su irin wannan kafa sai Allah ke siffanta makircin su kamar wani katon jini da harsashi daga kasa da aka tashi su rusa su a yamakon a masa ruwan bama bamai daga sama ya rufe wannan ba ta wadatar ba a'a sai da aka sa ban aka ban da sun dukkan foundation din ya zai da sai kuma aka rufe sama yanzu irin wannan gini zai kai labari to haka duk makircin masu makirci haka duk masu zagon kasa da addinin musulunci ba za su taɓa cin nasara ba ko eh, ka iya samun wata 'yar nasara su lallaka waɗansu musulmi su wahalce su amma musulunci yana nan huwa al-islam la yataghayyar wa la yatabaddal sai su gaba da wanzuwa a matsayin na musulunci da su kare su kuma irin waɗannan da suka lallaka ba wai dan ba su da gaskiya bane ba kila akwai wani ragwancin su kila akwai sakacin su wajen rubuta da addini sai Allah ya tsara kafare a kansu a wani zamani cikin zamunna dan aka su harka tijara an gane ku karkashin wannan aya ana ta cewa wannan aya wai akwai wani sarki da ya wuce ana ce masa buktanasar waɗansu kuma siya a sarki na marudu ne wai sa aka wani babban gini an mai hawa hawa wai sai hau ya ko Allah ya hauta mai ko ubangiji sai ubangiji ta Allah bari sai ya hau karrar sai ya rufe ginin ta karkashin kasa kuma fa karra alaihi ma sabaqu min fayki amma da waɗannan ruwayoyi ne waɗanda suke galibin su ba kai galibin su Isra'iliya ya sa ba mu kai kan ba koro su ba misali su ayat da zahirin Qur'ani ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسلام على الكافرين ثم يوم القيامة كأنكم gobe kiyama idan Allah ya kai mu yukufihim ubangiji zai sun yatar da su ya nuna musu ba komai bane ba shine yau mutu bala sara'il wa yaqulu ubangiji zai ce da su aina shiraka'i alladhina kuntum tusaquna fihi aina shiraka'i ina abokanan tarayya da kuka sa min alladhina kuntum tusaquna fihi wanda kuka kasance kuna jayayya da mutane kuna mutu da mutane a kan masu wa'azi suna ce muku ba su cancanta ba ko kuna cewa sun cancanta kuna cewa za su ce kuna cewa za su muku wa'azi za su ce ku kai ku aljanna gobe kiyama ko ce masu wa'azi wanda suke kan tafarkin manzanni suna ce muku babu ko wanda zai ce ku ayyukan ku san mai ceto baya yin amfani sai da mutumin da dama sun yayi aiki amma duk mutumin da ya kanta. ya dogara ga soso to yayi wa kanka wato ainihin kofar rago ba abin da wata kansa gata ba sai ta yi aiki tun hadisi ya tabbata cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wa sallama sai haɗo kan waɗansu mutane ranar su kiyama cewa ku zo mu je ku sha ruwa a tafkin alkautara ku zo mu je ku sha sai mala'iku su zaka tabbata ki ku kwace hannun su daga hannun su sai kyale waɗannan banda su annabi ta suna cikin al'umma ta wanda suka imani da ni sun sabon su a kada ahdathu ba'daka wa zayyana bayan ka bar su sun gani cikin addini sun canza siyar yadda kabar su a sun kirkiro bid'o'i da sunan falala duk sun raba wa mutane sun kare hakikan musulmarka saboda haka fuskantanci ba su kasance tare da kai wajen shan ruwa daga wannan tashi na alƙawari yanzu idan akwai cutan mutumin da cutan zai fito akwai sama da cutan annabi to amma yanzu annabi duk da tantantar sa a matsayin mai ceto yanzu an samu cikar daya na shi wanda za a cuta din ya zama gida bid'a za haka ta fita ne to me yake mata mutum yake nan sai mutum yake kokari ya zama ɗan sunna yanzu duk mutum wai mutum wai yana kunya ce shi ahlus sunna ne idan an ce sunnar wata ba sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to amma kuma a nan take za ka ji kunya a ce sai dan kare karshe ne shehuwa ne shehuwa ne ka lissafa dukkan shehunan duniyan nan sun kai mutum annabi sallallahu alaihi wasallam sun kai mutum ka? idan na ce dukkan wata ɗariƙa na masu dawaye amma ni ɗan ɗariƙar annabi muhammad ne sai a hana miki zuwa aljanna gobe kiyama sai a kishe suna gobe kiyama idan kuka ce a'a sai dai a kyale sunna a kama ɗariƙan waɗannan waliyan yanzu kun mai da wannan waliyan kishiyoyin annabi sallallahu alaihi wasallam kuna kira mutane zuwa ga su rabu da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗannan in ba haka ba sai mu tambaye ku da su waɗannan waliyan da annabi wa kuka fito su za mu yi wannan tambaya wa kuka fito da annabi da dukkan waliyan duniya da dukkan kutubai na duniya da dukkan amjadu da dukkan autadu da duk wannan makalai ne a cikin wane ne kuka fito kuma wane ne ya fi falala kuma wane ne ya fi kima ya fi tsada a wurin Allah idan har annabi sallallahu alaihi wa sallama shine ya fita da yafi kima yafi fi falala sama da kowa wanda ku haka ne wa ya kai wa ya kamar ka wa ya san asali ya naka wa ya samu irin rafanka inda Allah ya waje ka duka wanda yake kamar yi gaba to tun da shi da wannan matsayin sai na ce na yi wa sauran tawaye ina tare da shi to me ne kina yanzu idan kai fushi da mu ya nuna baka san annabi kenan alal akalla ka fushi da yanka akan annabi kana so ka rabu da annabi dawo nan in ko ba haka bane sai ba ruwa na kuma kai duk wanda ya tashi zuwa waliyinsa zai mata sankala yake shi kan annabi to kun da ne yanzu duk jika na gani zai yi gaba da kai dan ka kanka idan ya damu ba karshen maganar kenan wanda sai ku hana mutane su fahimta kuma duk a zo a yi kare kai da cikin addini kamar ana amai da shi gidan wani ba a san wani gane sai ka bo dan hanyoyi a gane sai ka wadin dogon protocol kafin a baka tawa. a ce maka Allah ta annabi sai su zama wahala sai zama wahala dan haka sai a ce da su aina zurakatin shi kuntum taquna biyu, ina abokanan tarayyar da kuka kasance kuna mutu da mutane a kan a ce ba ku ce sun kisa a ce ba su kai annabi ba ce sun wawo kuma ka san inda ke dan yawa waɗansu daga cikin sufaye salula shi ne yake nuna musu cewa manzilatul wilaya arfa min manzilatul risala akwai wanda ya faɗa musu haka akwai wani da ke bugan kirji cewa ko na baharan waqafatul anbiya wa bisailihi mun ce ta wani son da annabawa suka tsaya a amma mun mutu yadda sun da kuma kuma Allah safa da ke bayan Allah ne sai ai ai kana da kallon da sauran to wata kallon kuma za a zo a kai annabi sallallahu alaihi wasallam qala alladhina utul ilma wadanda aka bai ma ilimi na addini suka yi aiki da shi suka rike qur'ani suka karanta suka fahimta suka rike hadisi suka karanta suka fahimta suka yi aiki da shi sai ka ji sun ce innal khizya al-yawma was-su'a 'ala al-kafirin innal khizya lalle kaskanci da wulakanci was-su'a da mummunan makoma al-yawma a yau innan a wannan rana ta kiyama 'ala al-kafirin ya zama kan kafirai innal khizya al-yawma was-su'a 'ala al-kafirin ya zama kan kafirai wanda suka bijire ma Allah الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم وألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم su kafiran da aka ambata a baya su ne waɗanda mala'iku za su karɓi ransu zalimi anfusihim suna masu zaluntar kawunan zalimi ma'ana hal ne halaka kauni dan zalimi anfusihim har mutuwa za ta zo musu ba su farga ba ba su duba ba ba su kama hanyar duniya ba wa alqaw salama to in mutuwa ta zo kuma sai su yi kauya inda kana son ta fassara mai kyau ba wai fassara ta fassara ɗaiɗaikun kalmomi ba jumlar wannan ma'anarta fa alqaw salama sai su yi kauya a wurin mala'iku sai ma kunna na amalu min su ka san ma mu ba abin da muka ba mu taɓa yin wani aikin farna ba yanzu suna inkarin munanan ayyukan sun malam da kun tuka na tuhun illa an kalu wallahi rabbina ma kunna musulmi rantsuwa suke wallahi rabbina ma kunna musulmi wallahi ba taɓa yin shirka wallahi ba taɓa yin bid'a ba yanzu da shirka da bid'a kenan ba zan sayar da su ba to suke rantsuwa amma nun su ba a karba amma nun su anan in kayi hanzari ba mu san halin sa mu karba a kan haka ne babu teku an gane ku sai ke bala ba haka bane ba maganin su cewa ma kunna na bar zai in bala ba haka bane ba domin ka'idar bala yi uta biya li nafi nafi wa nafi nafiyin isbat su sun ce ma kunna na amadu min su wato jumla ce mamtiya to sai aka ce bala to ita bala idan ta zo tana kore korewa yani la ma kuntum na min su'in da ba ku kasance kun yi barna ba to me kenan ma'anarsa kun yi barna ke ba سين وضعلاء كنا لنفي النفي ونفي النفي إثباته إن الله عليم بما كنتم تعملون لن أبنجي تعالى مثلا لدندن دعتن دا كوكا كتل في كنا حيثتا واجه جبن بجيسكم لمقابلنا وأنا أننا ملايكو في كربان لي الذين تتوفاهم الملائكة ملائكو في كربان لي أولو لكم أكثر ملائكة قيلوا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون a wani wurin kuma aka nuna Allah ne yake karba da kansa Allah ya tawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun to wannan ne ba wannan ne ba sai malamai suka ce ayo ba su karo da juna Allah shi ke karban rai ma'ana shi ke bada umarni in bai yi umarni ba a karba mala'ikan mutuwa shi ke karɓar rai eh don saboda shi ne ke karɓar ta ya sama da ita akwai mala'iku masu karɓar rai eh su aikin wannan mala'ikun ta tsota daga jikin ɗan adam an gane ku za su rinka matsa jikin ɗan adam sai su ta tsota hatta idza balagat al-hulqum har sai lokacin da zai ta zo makogaro to malakul mota a lokacin sai ya karɓa. da haka yin an jingina wa mala'ikan mutuwa karɓar rai ana mutum shi ya karɓa daga makogaro zuwa abin da ya sama in an jingina wa mala'iku sun suka ta ta daga gangan jiki har ta zo inda take yanzu a jiki ba wanda ya tafi da take amma wa an jingina ma Allah wannan kuma to shi ne ya umar, da haka sai a ce Allah shi ke karɓar rai sai a ce mala'iku ne ke karɓa sai a ce mala'ika jibril ne ke karɓa a wato mala'ikan mutuwa ko malakul maut ne ke karɓa duk wannan magana ce daya alqur'ani yusaddiqu ba'dahu ba'da li'annahu kitabun mutashabih كتابا متشابها بثاني يصدق بعضه بعضا ثالثا إيه؟ ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ولبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. مجانا كنت تجبات سوى فألقوا السلامة في ميكويا. وتنسمع لمن شكت ألوك في المتوى لذاتي ومن ميكويا. بخير. mun dai riga mun karɓi imani mun yi imani mun yi da annabi Muhammad mun yarda da alqur'ani yauki a lokacin mutuwa to irin wannan imanin da zaɓa lokacin mutuwa ba ya da amfani falan yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'athana sunnat allahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalika al-kafirun wato imani ba su amfanin mutum sun har sai da mala'ikan mutuwa ya zo ne zai zo sannan sai imani wannan baya amfani kafin zuwan mala'iku shi ne kamata kai imani su sai amfani an gane ko to kuma shi ne ubangiji ke cewa وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن tuba ba ta tabbata ga wanda ya tabar narsa har sai da mutuwa ta zo ma'ana har sai da mala'ikun mutuwa suka zo kenan kala nan da kusan ce in ne tubul al yanzu dai na tuba irin wannan ba ta da amfani an fahimta ku idan aka da aikin alkhairi da kuma ko me mutum zai zai sun na alkhairi ya kasance ya yi kafin zuwan mala'ikan mutuwa domin in har mala'ikan mutuwa da zo ko kai ina da kafin ta kalmar shahada ko miliyan ba dai mala'ika ya zo ba an magana ta kai in dai mutum da ba can baya da imani sai da aka zo nan gurin to ba za ta amfani shi ba kamar yadda yanka abin imani da firawun ya yi irin wannan imani hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min almuslimina dubu fir'auna ba wa ana da karfi min almuslimina ina cikin musulmai Allah sai al'ana wa kad ataita qablu wa kunta min almujrimin in yanzu ne kuma ka yi imani wa bayan ta saba ma Allah da wa ka kasance cikin mabarnata sai yanzu kuma za a yi imani bayan lokaci ya wuce bayan kasuwa ta tashi kowa ya rike kantinsa ya tafi gida yanzu za ka zo da kuɗin kana so ka sai haja lokaci ya ba lokaci to shi ne fa alƙawar salama lokacin mutuwa za su yi wannan sai a waɗansu malamai suka ce a cikin kabari ne idan an zo tanzan kabari sai su nemi ka waya waɗansu malamai suka ce a farfajiyar kiyama duka kowanne daga cikin ma'anonin guda uku aya tana iya daukar domin ba ta sun karo da juna to Allah ta zaɓi da su fa dukulu abuwa ba jahannama ku je ku shiga kofofin jahannama kalibin da fiha kuna masu dawama a cikin ta Allah ya tsare la haka ba ta abuwa ya gabata a baya ko da kulli babin minhum juz'un masu Allah ta faladi ta masa wal mutakabbirin sir da makomar masu girman kai waɗanda girman kai ya hana su karɓi gaskiya sai kuma Allah ya ce wasila lil ladzina taqaw an riga an gama da masu barna sai kuma masu takawa wa qila lil ta taqaw idan an tambayi masu imani aka ce da su ma za an zala rabbukum masu takawa aka ce ya ubangijin ku ya saukar qalu khairan sai ce alkhair ma'ana an zala rabbuna khairan amma sun goge kalmar an goge kalmar anzala da kalmar rabbuna saboda dalla alaiha ma sabaka dalla alaiha ma qabla anzala rabbuna khairan suna nufin ubangijin ya saukar da alkhairi duk umarnin da ke cikin alƙur'ani alkhairi duk hannun da ke cikin alkhairi ne alwa'd wal wa'id da abin da qur'ani ya kunta alkhairi wato suna tuffanta hukunta hukunta mutunci cewa hukunce hukunta ne da suke cikin alkhairi wannan shine sifar mumuni ya taba ganin zalunci mutunci ya zalunce shi wannan shine sifar mumuna ba ta taba ganin hukuncin Allah ya mata zalunci in ka ga mutum ya ɗaukar hukunci ya masa zalunci to ga mutum da ya fahimci na Allah ne to zai gane lalle akwai adalci a ciki ko da ban gano adalcin ba da haka bari in aikata nan gaba na gano amma dai tun daga Allah ne ko manzon sa babu zalunci lilladheena aamanu fi hadhihi dunya hasana da dukkan waɗanda suka yi ihsani a cikin wannan duniya to suna da hasana wato suna da sakamako mai kyau a nan gidan duniya Allah sai ba su sakamako mai kyau shine man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba za mu rayar da rayuwa mai kyau rayuwa mai kyau ba sai da kuɗi ba shi da kayan da kuɗi ina da kuɗi da ilimi ina da kuɗi da ilimi da bautar ubangiji wani lokacin wadatar zuci alqana'a kadai ta da wadatar ta inda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda ya kwana man asbaha minkum aminu fi sirri mu'afan fi jasadi عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بعذابها wanda duk yawa yi gari a amince a gidansa ba abin da ya kare masa da hankali gidansa ne ba haya yake biya ba dan haya yake biya ya biya kudin shekara ce shi ne yake bin su ba su suke bin su ba za a ga an ba shi mutum ne hankali kan su ko mu'azam fi jasadi ba zazzabi ba ciwon kai ba masassara ya ce fa ne ba a zuwa a muku lissafi ba kaza ba kaza Awa ne kuma ta kanta inda hu kuti yauni yana da abincin kinin yana da abincin yinin sa annabi ke duk wanda ya samu wannan halin fa anna ma in yadda hudin ya ji asasi sai ka ce an tafi turo duniya an koro ta gidansa kawai shi ne gida amma yanzu mutum zai samu kansa wannan halin in yana da in yana da imani yana da ilimi yana da wadata wadata zuci ce kasan al'amari dan annabi ce al-ghina jinan nafs wal faqru faqrun nafs ba wani abu ne wadata ba sai wadatar zuci Ga wani abu ne talauci ba sai talauci ne idan Allah ya dora maka talauci jiki ko za ka samu ban nawa a yi ba za ka damu ba duk hankalin ka ba zai kwanta ba amma in Allah ba ka wadatar da shi ɗan kaɗan za ka samu sai ka biya wadatar da shi duk masu imani wanda suke da aiki na gari sai Allah ya ba ka sakamako da wadatar su ko ba su da kuɗi suna da wadatar su wala darul akhirati kai, gidan lahira kuma shine mafi alkhairi wala ni'ma darul muttaqin madalla da gidan waɗanda suke masu takawa جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزيناه المتقين نعم. الذين تتوفعهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون جنات أبني يدخلونها دار المتقين أن يوم قدر ليس لكم عطف بيان jannatu adli aljanna sai ta zama dindin din yi dukulu na hawar da su za su shiga cikin ta tajri min tahti al-anhar ruwa ko korama na gudana a cikin ta lahum a cikin akwai dukkan abin da suke bukata duk da ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون duk abin da zuciya take so rai ke so to akwai shi a cikin aljanna wala kun fiha ma tad'un duk abin da zaka yi da awarka da ce ko akwai kaza ta ce da shi to kaza ba kuma ta ce da shi duk abin da kai da awarka wanda ka sani da wanda baka sani ba ka furta ba ko me kika ma furta to za ce da shi wa fiha ma tastahihi al-anfus huwa talabbu al-a'yun wa antum fiha khalidun shi wannan hukun wanne ya fi daɗi fiha ma tastahihi al-anfus akwai abin da ji ke awa. da zuwa farai abin da ke kawo zai muka su yanzu muka ba ka jira ya saka muka ce kafin nan kafin mu tashi da karatu ka ce wani iyakar abin da ranta ke so zai su ba zai su ba lokacin ya mata ba to amma tare da haka duk abin da zai ke sha'awa dan akwai cikin aljanna yanzu nan ba ni ba bane wa taladdul a'yun akwai abin da duk ido ke yake ido ke jin daɗi idan ya gani yanzu a iya ce abin da ido ke sha'awa wanda ido ke so ya gani ba zai lissafta to duk ba wannan ne daɗin ba ranar wa an tunci ha salis idan kun shiga za ku dawo mu ba mutuwa ba su da wannan shine da babu mutuwa babu ba har da an tunci ba in ce sa dole sai da imani sai da aiki na gari ba a yi da tamanni cewa ai mu ne dan fadar Allah ba a yi da tamanni cewa mun rike tafarkin wani kuma yanzu ba tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ne laysa bi amaniyikum ولا أمانيه أهل الكتاب باغورن كبني باغورن أهل الكتاب بني با آه، ها أمن يعمل سوء أن يجد به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نبيا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نسيئا كيف فوق القرآن الكبار وبارا بعد سنة يا موسى بل أنت نكت في أموال سكاك سكوان بيكار سكاك تراجي داشر حكمتي تراجي داشر ساكمه كبار تجري من تحت الانهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الله ce kamar haka ne Allah ke yin sakamako ga waɗanda suke masu takawa allazina tatawaffahum almalaikatu su ne waɗanda mala'iku ke karɓar rayukan su sayyidina to menene sayyidina sai dan malamai suka ce sahirina suna karkata wato sun karkace dukiyarsu babu shirka babu bid'a sun tsarkace maganganunsu babu allagau babu arrafasu babu zagi babu hayaniya sun tsarkace ayyukansu na yau da gobe babu al'amarin su to sai yi dina kenan aikin saba amaluhum wa saba qauluhum wa saba aqsaduhum aqida aiki magana su ya zama tsarkace alladina tatawaffahum almalaikatu sayyidina cikin wannan hali yaquluna salamun alaykum malaiku za su rinka cewa salamun alaykum wa dukulul jannata bima kuntum ta'malun to shi ne sai malamai suka ce a ce ya halatta a wajen sallama in ce salamun alaikum tun daga an ce salamun alaikum a cikin qur'ani to amma wanne yake salamun alaikum da kuma assalamu alaikum bil alif wal lam lalle alif ya fi ma'ana sama da maras alif da ku ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون كتباء الجنة فاكمكم عدين بكون كتن تكون بها هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة سن أقوى أبن بسكي جرا فأتي ملائكة في زومسو ma'ana wanda suka bijire ma Allah da manzonka zaman da suke gidan duniya zama ne na jiran mala'iku su zo su karɓi su illa an ta'tiyahumul mala'ikatu ba abin da suke jira sai mala'iku su zo musu aw ya'ti amru rabbik ko al'amari ubangiji ya zo kamar ta azaba ta barka ko su kenan idan Allah ya nufin sarar da su ya Allah ya ce kadalika fa'ala alladhina min qablihim kamar haka ubangiji ya aiwatar game da wadanda suke kafin su su ma haka suka zauna zaman jira ko dai azabar Allah su zuka tafi da su ko mala'iku su zo su musu kisa na wulakanci yadribuna wujuhahum wa adbara وما ظلمهم الله وبين تعالى بذلك كيف ولكن كانوا انفسهم يظلمون حاول ان تسوي ستة تكون ظالمة سيدة كم لكن التي فاصابهم سيئات ما عملوا sai munin abin da suka aikata ya shafe su da suka zalunci kawunan su munin abin da suka aikata na sakamako sai ya shafe su wa haqa bihim ma kanu bihi yasabun abin da suka kasance suna izini da shi sai ya dara akan haqa bihim bi ma'ana nazala bi sai ya dauka akan su ma kanu bihi yasabun abin suke izini da shi na cewa ajilla na ce sana qabla yawm hisab da gauto mun rabon mun azaba kafin kiyama ta zo wannan aiki ne suke izini suna ganin ba za ta yi ba to sai abin ya faru da su وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فمن على الرسل إلا البلاء المبين الله سوى وقال الذين أشرف وطن بسكي تلك أبن بسكي سكي لو جاء الله ما أبدنا من دونه من شيء جاء الله يا جدامة جاء مبوتا ومن سبا قول إن أبدا با أبن جاء مبوتا وفيكي الله amma ganin damar ta ne ka wai suka samu kansu a cikin kirka. wannan shi ne kafa hujja da kaddara ce wa Allah ne ya kaddara musu su zama kaza Allah ne ya kaddara musu da Allah ya so da mu zama Na nanu wala aba'una bal mu ballan sana kuma iyayen mu kuma da cikin kirka. wala harramna min dunihi min shay da ba mu zo mun haramta kan mu wani abu ba sai mu kyale kan abin da Allah ya haramta wannan kafiran maka kenan suke suka rinka haramta kan waɗansu nau'i na dabbobi kamar kamar abin da ya fi wasila kamar abin da ya fi sa'iba kamar abin da ya fi ha Allah ya ma ja'ala Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ha wadannan dabbobi da suka haramta a kansu wayin suke ba bada uzuri ya Allah ne ya kaddara har suka ce kaza haramun saboda da ka'ida ta haramta mutum ba su iya haramtawa kansa wani abu ko ya halatta kansa abin da ke so damar halarci ko haramci a hannun Allah take kadai da manzon sallallahu alaihi wasallam ko malami da ya sai ce za haramun bane kaza halal bane ba dole su dai jingina hukunci zuwa ga Allah Allah ne ce ka za haramun ne manzon Allah ne ce ka za haramun ne sallallahu alaihi wasallam ko ijma'i ake ko an fahimto karkashin nasi kaza kaza haramun ne ko halal ne amma haka kawai mutum da kansa yake na haramta ko na halaka to wannan yana kokarin ne kokowa da Allah cikin abin da ke damar Allah da yana so yi turmi da Allah a cikin fadar kun fahimta ko to da haka lokacin da suka rinka da'awar haramci din nan sun san farna suka yi amma sai suka fa hujja cewa wai kaddara sai Allah ne ya kaddara haka wala haramna min dunihi shay da mu haramta komai komai ba كذلك فعل الذين من قبلهم التي كما هكا da كافرين سكا إذا دعوة التي سكا فهل على الرسل إلا البلاغ المبين to shi wanzu akwai ko na ne a kansa da yake isarwa isarwa kuma wacce ke ai abin da yake kan manzo kenan to dan ya isa ya riga ya san kenan da Allah ya dora masa to kaga wannan na nuna ba a kafa hujja da kaddara domin kaddara din bi akwai al-qadr al-kauni akwai al-qadr al-shar'i akwai al masia al-shar'iyya akwai al masia al-qadariyya ko al-irada al-shar'iyya wal irada al-qadariyya abin nufi akwai yadda ubangiji ya so ya halitta duniya yadda ya halitta duniya tun sai a galdanta wani ya zama musulmi wani ya zama kafiri wani da yahudi wani kirista wani kaza wannan Allah ya kaddara wannan ya rubuta a cikin allonsa na kadara cewa wani kaza zai zama wani kaza zai zama to bai kyale mutane akan wannan rubutaccen hukunci ba sai ya turo da manzanni ya aiko da littattafai wannan turo da manzanni da aiko da littattafai shine abin da ake so ka rufe ya zama hujjarka ba abin da Allah ya rubuta mana kun fil abincin da kai ba za ka iya rubuta shi ba da za ka iya hango shi ba ba a da malamin gwamnatin da za ka aloko gani ma abu da za wani bangare da kana cikin kasa abu da yini ko kana cikin kasa abu kuma ko kana cikin wadanda kuke so zalla a rashi sun ba ka da wannan abin da za hango to amma kana da yadda za ka karanta Qur'ani kana da yadda za ka karanta hadisi sai ka ga me Allah yake so me ne menene baya so me ya halaka me ya haramta me ya wajabta me ya haramta to idan ka gane me ya wajabta sai kai kokarin bi me ya haramta kai kokarin ne santa yanzu wannan shi ne kaddara da za ta tafi hujja da alkadar alkadar shar'i al-iradatu shar'iyya ita ce hujja amma ba al-iradatu kauniyya ba wannan ba hujja ba farkon wancan rubutu shi da ake nufi da iradatul kauniyya yadda Allah ya so yadda Allah ya halitta ya kaddara duniya ta kasance wannan nabiyin umarni da hannu da ke cikin Qur'ani shine al-iradatul shar'iyya yadda Allah ya yi umarni gare ka gare ni gare mu cewa mu imani shi mu bi wannan abin na imani shine yana fata da mu ta fuskar shari'a ba za mu kafa hujjar cewa ba ya mu sai mu da kafirci cikin al'adar ina fatan kun fahimta saboda wannan abin yana rikitar da ilimin mutane wajen sharhin wa an tu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi da mutane kwarai da gaske sai mutum ya dauka ta inda Allah ya kaddara kaza kila ma ko na yi kaza to kuma ba zan shiga aljanna ba wannan shirme ne ba ka kafa hujja da wannan tunda baka hango ba ka sai dai ka kafa hujja da abin da kake iya karantawa shine Qur'ani da hadisi an fahimta ko duk wanda ya a tuni zan zauna kai abin da Allah ya kaddara mun shi zan kasance a kai dan Allah ya kaddara dan aljanna ne shi kenan Allah ya kaddara kaza ne shi kenan idan mutum yake zai wannan ba ma duka hawa ne hawa bakwai lokacin da za ku hau ko hau ta hanyar lif wato matuƙa kalan nan da aiki da sallar barki ko kan hau ta matuƙa takala ko kun sanya kani, kun taka kan har kuka hau sama to kuka hau sama ko kace da yanzu idan mutum ya faɗo daga nan ne hukuncin sosai ai karewa da rugurugu to duk da sun gama kallo sai to ai kuma mutum gida ko ai kuma mutum sai to ai kuma mutum da ko kuma ta kara ta a'a yanzu kamata ya musarga mu jira nan gudun in Allah ya ba mu kai lafiya za mu kai in Allah ya ba mu kai lafiya ba ko mun bata mutu ta kalama ba za mu kai ba sai yarda hmm. al'amarin duniya bai yadda muke nan dole sai ya zai sai ya ittifaqul asbab to a lahira ne kuma sai ya ga haka yace dai ta biya in Allah ya ga dama shiga aljanna in Allah ya ga dama ko mutum shi da shi da zai kiyama dole ba shi da sallah ba shi da zai azumi ba sai ki haka kaga bai kamata ki haka ba tun da in ki haka anan sai ka ce mata haka ta kaga akan ba za ka tsoro ai da wanda ya mutu takala da wanda ya zira ko wato in Allah ya kaddara da kai lafiya dan ya ka mutu takala da kai lafiya ba amma ka bar sanan wurin ka to lafiya ka ka dai mu turga mu garko kaga ba zai yi da wannan ba to wannan shine babban misalin da zaka buga dan jan hankalin mutum kan tsakanin al-iradatu shar'iyya wal iradatu kauniyya to ka ga su hankalin su wannan ba hankali bane ba sai wai ja Allah ma abun nan zai yi shi inna da Allah ya da mu ba aka fi cewa sai ka ce ku daina cin abinci ku daina cin abinci in Allah ya ga daman za ku kai ba za ku ko da ba tuwo ba fara ba ruwa ko ba jini a duka za ku kai ba ku je asibiti duk jinin jikin ku bayar kyauta a kawo marasa lafiya ku ku zauna haka in Allah ya kaddara ku kai baki ai ko da jini ko ba jini ko yanzu ka da wannan to sai kun riko da al'asbab wanda suke physical asbab wanda su ne za su tabbatar maka da rayuwa to dan ba za su riko da physical asbab wanda su ne za su tabbatar musu kuma da samun gidan aljanna su da bauta ba sai Allah ya ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا hakika mun turo a cikin kowace al'umma mun turo da manzo shine ma'anar wa in min ummatin illa kala fiha nabi wannan manzo da yazo ga abin da yake ani ibudullah ya ku mutane ku bauta ma Allah wa sani bu tabut kuma ku rinka tabut at-tabut shine dukkan wanda aka bauta ma ba Allah ba kuma ne kasance ya yarda da wannan bautar to ya zama tabut gumaka da ake bauta ma dukkan su tabutai ne haka su bani adam da aka allantar da su kuma suna sani suka yarda da haka su ma sun zama tabut ibn al-qayyim ya kara canji yace at-tagut asalin sa daga lafazin at-tughyan ne wa at-tughyan ma'anahu bil lughati al-arabiyya mujawazatu al-hadd sai tare iyaka da haka at-tagut shine kullu ma tajawaza al-abd haddahu kullu ma tajawaza fihi al-abd haddahu min matbu'in aw muta'in aw kaza kaza kaza kaza abinda kin jin tagut shine dukkan wanda a sanadiyyar jinka a sanadiyyar girmama shi ka kauce wa dokar Allah a sanadiyar kanki ka kauce ma dokar Allah to wannan ya zama dagutu an gane ku ya rage guduba magani ya yarda da wannan abin da kai to lalle ya zama dagutu ki karantarsa kuma sai ka fi dagutu a'a abin da kai bai yarda da shi ba kamar yadda suka allantar da annabi Isa suka ce Allah ne shi ko wanda suka allantar da annabi Uzairu suka ce Allah ne ko wanda suka allantar da waɗansu waliyai galibi kaga annabi ba bai da Allah ta dace annabi uzur bai da wannan ba waliyai in dai na gari ne ku irin su junaid da muka bayani su jiya irin su sahal bin abdullah al irin su su gaban ta da tabi'ai wanda annabi ya ce da umar dan khattab za a yi wani mutum daga yaman sunansa uwais al-qarni in ka ganta da ke maka addu'a wannan wani Allah ne waye ya san wani uwais al ne saboda waliyan da kasa kasa ake ta bayarwa waɗanda an ba daga bakin annabi ba yace da Umar da ka ganci ka ka yi maka addu'a yo akwai wani wilaya irin wannan mai tabbatacciyar rijista daga annabi wilaya irin wannan to idan waliyin nagari ne to sai mutane suka kamba maki suka rinka tawassuli da sunanka suka rinka kiran su in za su fadi suka rinka rantsuwa da sunanka kaga shi zai zanto bari ummin to su waɗanda suka yi wannan sun buɗa gosu amma su waɗannan waliyan da annabi isa da aka bauta ta ba da wanda da mala'iku da kun da wata ba su waɗannan ba su zama sai ba a wannan lokacin duk bautar da ake wa annabi isa duk bautar da za a yi wa bazuru ko bautar da za a yi wa wani wali to ba ta fadawa kai dan ba ta tantance shi ba in yana nan zai inkari sai ta dangare da wasan ta koma kan shi ba sai ya san cewa mutum ya bauta wa kagotai sai dai ba wannan wali ne dagutu ba ba annabi ta ko zai ko malaiku ne dagutu ba waye dagutu dan Allah ce alam ahad ilaykum ya bani adama an la ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an ibuduni hadha siratun mustaqim ku yan adam ban tokar da wahayi bane ce da ku la ta'budu shaytan kada ku kuskure ku bauta mu shaytan ai yanzu in ba kungiyar nan da suka fito a America da kuma Egypt kwanan nan ko akwai agarin su kan da suka fito kwanan wadanda sun fito da sabon addini suke su ne kayan shi a ko da mana dukkan na sai da wani yayi sama to kawai su ne kayan shi kan kawai to in ba waɗannan ba kafin su ai ba wanda yake kawo da shi. to amma duk bautar da aka yi wa wani talibin baya wanda ba su tantance shi ba karshe za ta koma kan shi ne za ka duk mai bautar wani Allah ko mai neman taimako a wurin wani wanda ba Allah ba to ya tabbatar cewa ya nemi taimakon tagutu ko ya fuska ma tagutu in wancan ya yarda da bautar ya zama tagutu masu bautar sun bauta ma tagutu in bai yarda da ita ba shi bai zama tagutu ba amma su sun bauta ma tagutu sai sun so bautar ta gangara zuwa ga shaitan tunda shaitan shine wanda ke yi bayyana insani hadhihi al-a'mal ya san miki kawai ta mutane wannan ina fatan kun fahimta duk manzo abin da yazo da shi annabi abdullahi wa sallallahu alaihi wasallam ومنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله da manzanni suka zo da wannan sako cikin mutane akwai wanda Allah ya shirye da ya bi ta farkin daidai wa minhum man haqqat alaihi salala akwai wanda fata ya tabbata ya wajabta akan Allah kare basiru fil ardi da ku yi tafiya a cikin kasa fanzuru ku duba ku gani sai ka kana akibatul mukazzibin ya ya karshen waɗanda suka kasance suna kare da ayoyin musulmi ma'ana ba su yi daɗi ba to kaga wannan anibudullah wa sanabu tabut shine ma'anar la ilaha illallah domin ijtanibu tabut shi ke daukan la ilaha ubudullah shi ke daukan ma'anar illallah wato qur'ani gaba ɗaya tafsirin la ilaha illallah misalan in ta haris ala hudahu in ma har kuka za ka yi kwaɗayin sai ka shiryar da su fa inna allaha la yahdi man yudil to ubangiji ba ya shiryar da wanda ya riga ya fatar wa ma lahum min nasirin ba su da wani wanda yake mace da ma'ana waɗanda Allah ya riga ya rubuta fatattu ne su duk yadda kai da wa'azi ba su da abin da za su fahimci da su sai da cewa suna fakewa suna baka uzurin da ba uzuri bane ba وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون يبين لهم الذي يخفى قول فيه وليعلم الذين كفروا أنهم أما تجي وراء هذا اسم ديني ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله sun yadda akwai Allah kuma ana iya bauta masa amma akwai kananan alloli daga kasa saboda bukatu na gurgusa sai in abu ya gagara to su dai tafi su rinko su tare da zuwa ga tangulan to idan sun yi rantsuwa sukan yi rantsuwa da allolin su ne na kasa in har ka gaba kan mutum wanda ya kafiri ya rantsa maka da Allah to karshen rantsuwa ma'ana sun yadda a yi rantsuwa da Allah da kasa kasa in ji so ka yi babba kuntumar yin rantsuwa wanda zai zama kowace yake na rantsi da Allah. To shi ne yake wa aka samu billahi sun yi rantsuwa da Allah da hada imani wanda suke dama yake makulan rantsuwa. Idan za su yi karama suna rantsuwa da lada, suna rantsuwa da kusa, suna rantsuwa da wata al'amura. Wanda kuma annabi ya ce man kana aliman fa li billahi aw li yasmut. Wanda zai rantsa ya rantsa da Allah ko ya kiro. To su suna rantsuwa da Allah makwarar rantsuwa suna cewa la ya ba'ath Allahu man yamut. Allah ba zai taɓa tayar da wanda ya riga ya mutu. la yabu Allah man yamut Allah ba zai tafi wanda ya mutu ba sai Allah ce bala sai ya tayar shi ne bala domin kamar da muka fara da ku bala ta ji nabi nabi wani fa nabi yusuf ba wa'adan alaihi hatta alqawli ne da ubangiji ya alaihi bisa da tashin bani adam hakkan tabbataccen alqawli ya Allah ya tsaka da su gaba wala walakin aktsar an-nas la ya'lamun sai ne mafiya yawan mutane ba su san haka ba yake yubayna lahum alladhi yaktalifuna fihi dan ya bayyana musu abin da suka kasance suna tafari a cikin sa wannan ne din muta'alliqun bi maza sai wadan suka ce wannan ya ta'allaqu wajen walaqad ba'athna fi kulli ummatin wato walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan liyubayyana lahum alladhi yastalifuna fihi wadan suka ce a wannan yana ta'alluqi ne da alba'at an gane ko sai ce kala ma'ana ya ba'athu liyubayyana lahum ana kaddara kalmar ya ba'athuhum liyubayyana lahum Allah zai tace su dan ya bayyana musu wato allazi yaktalifuna fihi abin da suke safani a kansa wal ya'lam allazina kafaru kuma domin kafirai su san cewa annahum kanu kadibin a ce da kan su da mata sun makale da wato zai kunya ta kuma إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون إنما قولنا سندي مجانا مولدي عند قوة أبو لبك سوء إذا أردناه إن من نفاتي كسلتي أن نقول له كن كما تلقي كسلتي فيكون من تكسي أبو لبك سوء duk abin da Allah ya ga dawon halitta abin لكن kaula ka kuma ya ɗaure nu'ara fa والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون والذين هاجروا في الله لن وأن سكي هجرة دون الله بمعنى في سبيل الله كده من بعد ما ظلموا bayan an zalunce su lanubawi annahum fi dunya hasana lalle za mu saukar da su fi dunya a nan gidan duniya hasana kan kyakkyawan masauki wato duk wanda suke hijira dan Allah tun daga nan gidan duniya Allah zai saukar da su hasana kan kyakkyawan masauki to menene kyakkyawan masauki wadanda suka ce garin Madina saboda gari ne mai falala kamar yadda ya tabbata cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ba cewa har imam al-bukhari ya zo kitabu fadail madina a cikin sahihin littafin sa yi ta koro hadisan da ke nuna falalan madina wanda annabi ke nuna in kana kan taskar imani matattarin imani to madina ke imani yana tattarewa cikin madina tamfare da macijiya take tattarewa cikin kogonta in ka rasa imani a ko ina ka je madina kuma sai ka same haka annabi ba da labari duk gwagwarmayar yadda dujal zai yi ya yi kudu ya yi arewa ya halakar da bayan Allah idan ya je madina baya ɗaya gida. sai zai tsaya daga bakin gari na su fito su bi amma garin da zai ce shi ba kamar yadda ya tabbata cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to da haka sai suka ce na nabawi annahum fi dunya hasana za mu saukar da su gidan aljanna to amma inda wannan yake sai zanto wannan zai gaskata ne akan sahabbai kawai da suka yi hijira zuwa madina sauran mutanen da za su hijira baya kuma ya za a kenan to wadan suka fassara lanburu annahum fil dunya hasana shine arzikul hasan sai mu ba ka arziki wadatacce mu ba ka arziki na gari ga irin sahabban da suka hijira suka zo Madina ba su da komai a sakamakon hijira sai Allah ya ba su dukiya Abdurrahman bin Auf ba ya da komai ya zo Madina sai karshe Allah ya ba su dukiya Wadansu sun zo ba su da komai Allah ya ba su arziki ya ba su gonaki ya ba su hannun jari to wannan har yanzu alƙawarin Allah na ne idan mutum ya hijira sai Allah ya ba shi arzikul hasan to wannan shine da nabawa annahu fi dunya hasan wannan suka ce as-sana'ul hasan za mu sa a rinka ambatan sa cewa na gari a fadar mala'iku mutanen kirki kuma su rinka ambatan sa a kasa cewa shi na gari ne a tattace da wannan hasana din a jumlace Allah ya barka. za ta tafi kowace irin hasana a nan gidan duniya an gane ku wala ajrul akhirati akbar amma ladan gidan lahira shine mafi girma ne ya ya'lamuna da ake mutane sun san to wannan fallan hijira kenan ba abin da yake hijira idan ka shiga musulunci ka shiga musulunci ka yi imani to abu mai biyo baya kuma shine hijira shi yasa duk cikin qur'ani inda za a kawo al-ansar da al-muhajirun sai an fara fadin al-muhajirun sannan a kawo al-ansar والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم فنعبد والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليه duk inda aka yi an kawo hijira sai sa ko annabi sallallahu alaihi wa lokacin da ya raba ganima din nan waɗansu suka damu ya ce wa mutanen Madina da ba a ba su ganima ba ya ce yanzu ko ba za ku so ba ba za ku yi farin ciki ba a ce mutanen kowane gari wannan an raba rakuma an ba su sun tafi garin su wannan an ba su jami wannan an ba su awaki ko kuma ba ba ku komai ba amma kun dauko annabi kun dawo da shi cikin garin su ya yi ko ban rabo tsakanin wanda suka tafi da rakumi garin su da wanda suka tafi da annabi mutanen madina suka ce lallai mu ne muka ba babban rabu annabi ce da yanzu mutanen wani gari za su dauki wannan titin su nan mutanen madina su ɗauki wannan titi kuma su nan to da na ga tafarkin da mutanen madina suka bi da dan falalai hijira ba da na ga kuma in zama dan madina kaji ce ba dan ne ba da dan hijira ba laulal hijratu la kuntu mar'an min al-ansari a ce hijira ba karamin abu ba shi ta har gobe a ta har gobe in kana inda ba ka samu sukunin bauta Allah ya zama wajibi ka hijira ka je inda zaka bauta masa an gane ku wannan hijira kuma iri biyu akwai wanda suka matakin farko akwai mataki na biyu hijiran farko shine al ila Allah bi tawhid wal hijratu ila rasulillah bi ta'ati wal mutaba'a in ka kaura cewa kowace irin shirka ta bi tauhidi ka hijira zuwa ga Allah in ka kaura cewa kowace irin bid'a ta bi sunnar annabi ka hijira zuwa ga manzon Allah to in kai wannan shine zai baka damar in an murguna ma a garin ka tashi da wani wuri amma kana shirka kana bid'a to kuma kai hijira da daina kuma kai mai yanka ne ka guje waje ka je kai ne saboda ko dan su bayan Allah a Kano suka fito wai su su yanzu dauka gaba daya musuluncin da ake ta dan gaba kuma duk mutane kafirai ne da mai aikin gwamnati da mai aikin banki da dan kasuwa duk haramun muke wuta kawai za a saboda haka sai suka yaya sai suka tattara iyalansu gaba daya sai suka tafi can jihar Niger suka samu dajin Allah suka fara suka yi gari suka samu su suna Darus Salam to su kuma suna nan suna hijira za a ji Darus Salam to idan ka je jahilai ne suke jahilai wato in akwai jahilci da saboda ka sai an yanka da wuka to ka kalli shi a wajen su to yaya za a yi wannan kuma su fahimci jiriya har su gane cewa abin nan ba su gane hijiran farko ba da haka sun suka kuskure wata biyu duk wanda bai gane ta farko mutum idan yi ta biyu kuma sai ya kuskure allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun waɗanda suka yi hakuri su ne masu dogaro ga ubangijin su subhanahu wa ta'ala sai kin الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما أرسلنا من قبلك بمتبع سورة دون من جوبك أتنك إلا رجالا فاتي نمجي كو مزاج wato ba mu taɓa turo mala'ika ba da awar mutanen maka cewa a turo musu mala'ika ba zai yiwu ba an gane ku walau ja'alnahu la manana walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula wa la labasna alaihim ma yalbisun وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام وينسون في الأسواق sun kafin ka dama manzon da ake turowa wanda suke cin abinci ne wanda suke tafiya kasuwa ne ma'ana bani adam ake turowa ba a turo mala'ika kamar ma yadda mutum yake gare su nuhi ilaihim mukan yi wahayi a gare su da haka fas'alu ala zikri ku tambaye ma abuta azzikr in kuntum la ta'lamuna in ku ba ku da sani sai ma abuta sai waɗansu malamai suka ce su ne yahudu da nasara tunda suna da attaura da injila a hannu wanda kuma ta kunshi tarihin annabawa ku duba dukkan annabin da ya zo cikin bible ko new ko old statement shin akwai wani annabi wanda yake mala'ika ba dan adam ba za su yi cewa dukkan annabawan da Allah ya bada labarin su wato ainihin annabawan ne yake bani adam to shi yasa dan suka ce fasalu ala zikri ma'ana ka tambayi yahudu da nasara amma yahudu da nasara da basu jinki da littafan su duk za ka samu a cikin littafin ba ko bayanin annabawa hatta yanzu cikin waɗanda suka bincika in kana duba tarihin annabawan zaka gani ba wanda ya da'awar ga wani annabi ya zama mala'ika in ba wanda suke da'awar annabi ya zama dan Allah ko abin nan ba da sauransu an gane ku. to da haka sai an suka fasara ala zikri ne waɗannan ولا هكذا أهل الذكر سنة أهل القرآن لأن القرآن هو الذكر القرآن هو الذكر كتنبيه ما أبو تا قرآن كتنبيه تبيه يا لابار النبا من القرآن أبدا النبي قد أدعي ملائكة معنى ذلك هذا لما ينبغي ملمين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كتنبيه ملامين إن دي حركوا وكتنبيه بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون بالبينات والزبر من تورو من ظنن بالبينات da hujjoji ko ka ce mu'jiza bayan mu'jiza ko ka ce mu'jiza kuma da ayoyi da suka shafi hukunce hukunce duk suna iya daukar ma'anan albayyinat amma abin da kuma albayyana da ana nufin mu'jizoji saboda yake wasubur da kuma littafi mun turo su da mu'jiza ko mun turo su da azubur mutattafai azubur dan ina azabur da azabur shine alkitab wa anzalna ilayka dhikra wa mun saukar da zikiri akan ta shine alqur'ani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim dan ka bayyana mutane abin da aka saukar musu wa la'allahum yatafakkarun kuma dan mutane su zanto masu tuntuɓe wato ɗaya daga cikin manufofin alqur'ani annabi yayi bayani yayi karhin sa kaga in ba annabi yayi bayani duka nan ba za a gane qur'ani ba na biyu dan qur'ani ya hankali mutane zuwa ga tuntuntuni da kuma tafakkur sai أفعلنا الذين مكروا السيئات أن يخطف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أفعلنا الذين مكروا السيئات ينزل وإن بسكة لك كل ما يشرك نمونا لحيك إن يرسل أمن سيلي أن يخطف الله بهم الأرض سوى الله بذيك فتا ربك بسوبة aw yatihum al'adab min haythu la yash'urun ko wata azaba ta zo musu inda ba ka zato ba ka tsammani shin me yasa sai kullum ake ci suna ganin kawai sun mutu musulunci mai Allah zai kyale abin haka ba wani abin da zai gudana ba sakamako ina ganin ayoyin da suke bayar da suna da alaka da wannan kuma lokaci ya riga ya ga saboda haka sai mu dakata a nan gurin abinda muka faɗa mu dai Allah shi ba mu wanda muka kuskure kuma Allah ya mana sallallahu alaihi wa sallam wa barik ala Muhammad wa ala akwai shi mana dogon larabi akwai shi cikin alkur'ani wana da haka abu larabi rijalin ya rufu na hun biki ko al'arab ya ɗauke shi? Ba a sallar asuba. Eh. Eh. Ba gaskiya mutum ya sallan asuba ya yi barci sallar su nan ba abin da ya shafi sallar sa. akwai kuma wanda suke sa wa haramun ne barci bayan sallah asuba yana jin labarin ne mara kafi ko a ce barci bayan sallah asuba yana kawo talai da idan da aka da kafare ba mai kofa mu duk da gasar kuna ganin su da kuɗi da motoci da gidaje sallan ma ba su yi ba ma wai bayan ta ba Da za su farka ba sai goma ko sha biyu kuma suna nan da kuɗi masu da aljihun haka jin labarin ko a ce ba a yin barci bayan la'akar ko a ce ba a yi shara da daddare duk waɗannan maganganu ne marasa asali ta asalin zaɓe ma da ake yi don tantance shugaba irin wanda tsari na demokarasi ya kawo musulunci bai amince da shi ba bai kuma yarda da shi ba asalin ciwon nan zaben ba ta hanyar ba bane ake samun shugaba na gari saboda akidar demokarasi hanyar da za a bi a tabbatar da shugaba hanyar mafiya yawa idan mafiya yawa suka nuna wani suka ce shine shugaba dole sauran su hakura to a ka'ida ko duk inda ka je a duniya ko a Makka ko a Madina ko a Amerika ko a Faransa ko a Jamus taron mafiya yawa za ka samu su ne jahilai a kowace duniya jahilai sun fi masu ilimi yawa yanzu idan aka ba shi da demokarasi jahilai ne za su zaɓi gaba ba masu ilimi ba kuma duk inda ka je masu ɓarna sun fi neman mai sun fi mai daidai yawa idan a kiran demokarasi ɗan ta kuma ne za su rinka shugabanci kuma a kiran demokarasi dama ba mu ta ba namiji yadda ɗan siyasa yake buƙatar ƙuri'ar ta kai limamin unguwa ko limamin juma'a haka yake buƙatar ƙuri'ar karuwar unguwa sai da karo din matsayin ku daya wannan daya ce wannan kuri'a ko ba ga bane ba yanzu akwai wanda yake fitowa ne wanda zai ce ba na san kuri'ar karuwai ba na san ta yan daudu ba na san ta yan fuji da makami haka ne ma karuwai suna da sinadarin tafiya yake neman zai to kaga inda za ka san duk ran da aka tuya ne aka manta da albasa hakikanin demokarasi tafarki ne mutune ne waɗanda waɗanda suka kirkiro kuma ake mana kallon a nan kasan to amma idan yazo zo babu yanda za mu yi mu iya kautar da shi yanzu ya zama ko mu shiga mu yi zaɓe ko mu bar wannan dama kifiyoyin mu yi zaɓe kuma su zo gurguna wa to a cikin irin wannan hali abin da ya kamata shi ne sai mu zaɓi mutane na gari mu sa ya kasance su shiga zaɓen ko mu wayar da kan mutane ta fuskar masallatai da wuraren wa'azi cewa za a zaɓi da dan kasancewa ta na gari ba don ya ba da kuɗi ba idan har sai mutum ya bada kuɗi yanzu mutum ya zo yakin neman zaɓe ya kace miliyan uku ko miliyan hudu ko biyar wannan mai kace kuɗi ka ɗin na ba ko to sai ya zo ya zaɓe to yanzu mata aiki kenan ai ƙuri'ar ka ta yayi ya riga ya biya yanzu tun da ya hau zaɓe yanzu ba ka jiran komai daga wajen ka kai ma bai kamata ma ka jira ya kai maka magani ya asibiti ya gyara maka titi ya yi maka wannan don tun ya kake kuɗin ka ya baka kuma wannan kuɗin da ya ɗauka ya baka daga cikin naka mai dukiyar kasar ka wanda zai saka nan gaba ya mayar da kudin sa da amma da mutane ba su da hankali sai a ba mutane kudi a ba su kaska suna yawo su kula a ba su kudin madara suna lullikawa a jikin bayan motoci ko kuma duk inda kan tituna yake wannan rashin sanin ya kamata ne da mai bayar da kuɗin da waɗanda ake ba kudin duk da ya kamata ba Allah ya tsare mu kuma wannan alama ce ta cewa akwai barazana kan cewa kasar mu ba za ta taɓa samun shugabanni na garba mutukar ta wannan tafarkin za a ci wallahi ba za a samu shugabanni na garba ta wannan hanya dan ba ita ce hanyar Allah ya tsare mu hada mai tambaya ta goye ce cewa mutum ne shi ya yi da yana tafiya yi ya yasa ya tafi yara guda uku a laika to ya ciyar fara su ne na guda ɗaya ya wadatar masa ko kowane ya ce ya je bayan da. Sai ya yi duka, yi rayuka ne guda uku daban-daban. sai ya rinka yana hutawa ala ni tambaya ta cewa hukuncin wasan kwaikwayo a sanya kayan annaba nan ana har suka abin da suka yi da kuma wasan a cikin wasan akwai barna mai yawan gaskiya cikin sa ko da wanda ake da sunan addini saboda yahudu da nasara sun yi wannan amfani sun yi amfani da wannan damar wajen shirya waɗansu sunannuka na tarihin musulunci su gurɓata tarihin da sunan wasan kwaikwayo daga an zaɓo wata tatacciyar karuwa an kawo ta a matsayin ita ke wanci a wata sunan wata sahabiya a zaɓo wani tataccen ɗan a kawo da ake ko shi zai gina bin Abi Talib ko shi ne Bilal mai kiran sallah a masallacin Annabi to wannan aibin da ke ciki na da yawa baya da haka sukan ta tarihin ma da bayansa idan ka duba tarihin annabawa da suke da tarihin waɗansu salihan bayi da suke suna ta abin farau da gaske za a zo tarihin annabi Dawud ko annabi Sulaiman a nuna wato annabi Dawud a nuna cewa yana da mata har da sa'in da tara ga wani bawan ta ko yaron ta yana da mace daya amma annabi Dawud ya je ya leka ya ganta tana wanka ya ga dan bayan kuma ya yi sha'awar ta ya rufe yadda zai aure ta sai ya tura wannan ya tafi yaki dai idan an kashe shi ya aure ta yanzu a jingina ba ko wani gama garin mutum a yau aka jingina masa wannan sun mutum shi zai koyi ban sa kai to ban sana annabi Allah tuska ta ƙarya amana har wasan ta kowa ake jiki a kai da larabci da kuma turanci a tuskan ta kuma ga sahabbai an je filin yakin badar sun taho da bandiri suna kiɗa kaga dole nan ƙarya ce a tuskan ta sahabbai ga sun sun taho suna ihu kowa da tuta sun taho wajen annabi mutanen da suka fi kowa da kowa shi ma mu kiyo zai yin da aka fi alamun su nuna kowa tafiya suke allazina yusuna alal ardi haunan wa idza qatabahum al-jahilun qalu salama duk ayoyin nan kafin kowa ya samu wannan rabon da suka samu to sai annabi su suna ihu sai annabi suna wawace wajen cin abinci sai ana so a nuna musulunci wani batalautan addini ne tun asalin sa yadda ake bara a yau wasu haɗe ma bara sai annabi su suna wawa wajen cin abinci sun wulakanci a wasu wannan sai a sa mana a daren maulidi duk saboda mun zama kidimammu tunda muka yi maulidi dama ya zama bid'a kuma shine kuma sai a karo wani abu kuma ta tafi ba duk a asalin wannan wasan kwaikwayo wallahi inda lokaci akwai wasan kwaikwayo da aka yi su masu muni kwarai da gaske da aka jingina mu annabi ko aka jingina mu wani sahabi ko aka jingina mu alaihi na bi talib ko wata mata daga cikin matan annabi wanda duk arnan ne suke kara su amma sun iya larabci ko a biya amfani da irin kristan na masu larabci a Labana, da Siriya, da sauran suna nan kirista ne kuma larabawa ne kuma sun iya larabcin kuma sun san qur'ani za su dawo ayoyin su rinka ja sai kana ganin abin an yi rawari an sa gemu na roba kana kuka kana ganin kamar wani bilal ne babban bawa saboda haka wannan yana bukatan fadakarwa daga malamai malamai su cigaba da fadakar da al'umma game da wannan kuma duk wasan idan an sa su tsaya su kalle su gina da tarihi da karin su ta san tarihi su ga abin da ake gurfatawa a cikin ƙarya galibi ya tsare ne Allah ya tsare malam da kan tambaya ta bayan hanya ce ya kamata mu san yi su da ba kai shi ba wannan kana nufin mace ya za a kafa gwamnatin musulunci ta wannan ta hanyar da mai karatu ne ba za a iya kafa gwamnatin musulunci ba kafa gwamnatin musulunci hanya ɗaya ce shine jihadi na kira san kuma duk ku tura wasu alamun mun su gajiya su shine shi ne hanyar kawai amma hanyar kafa wannan yanzu kawai abin da ake kawo a rikin kowa ake wata ki ko yanzu maganin jihadin ba ta riga ta kuma ba to amma a rikin kowa ake wata ki yanzu kamata ya yi duk lokacin da za a yi zaɓe ɗin ka zaɓe da wanda ba su ba wannan kuma sai malamai sun tashi sun wayar da kan mutane abin da ke faruwa aiki yana kan ƙungiyoyin addini yadda siyasa take tasowa ya kamata a fara seminars da dama a waɗansu cibiyoyi a waɗansu jami'o'i a waɗansu hayoyi a yi ta wayar da kan musulmai maza da mata kan wane ne ma ya kamata mu sa ya zama candidate wanda zai je majalisar wakilai ta tarayya wanda zai je senate wanda zai je administrator wane ne wanda in ya tsaya mu haɗe masa kai duk limaman juma'ar garin nan su haɗe masa kai cewa ga wani shi ne kuma da rigan a tarihin sa baya jin jiya baya zina baya kaza baya kaza kai ko ba ruwan mulki shike nan amma malamai sun koma gefe guda sun ɗauka siyasa an bar sai yara kanana waɗanda suke yan ciki malamai kuma suna gefe to kana nan za a sa dan jiya dan baraka kuma ya zai shugabance ka ya zama kina ta wancan kuma ya ci ya za ka yi dole wakilci ka da ya wuce zai je farna a wajenka saboda haka dole sai mun tashi da wajen wayar da kan mutane kan harkokin siyasa inda nasarar riga yin siyasa aka riga aka rage addini da siyasa siyasa ban addini ban to su addini su nake siyasa ya take amma mu addini mu na musulunci addini yana tafiya da siyasa dinin wa daula ba yadda yi yi amma menene siyasa hakikanin siyasa. menene manufofin da ake so a cikin cimma siyasar to yanda muka ga bamban da su Mutum da mun mu ne sai ne siyasar mu gurgurdan yadda musulunci ke so ba gurgurdan yadda su suka tsara ba malam Allah ka kasu ta shi ne ya gani wasu mutane suna yanke wannan su zuwa ko ko zuwa su da sau hmm. ta ba mu ba ka bane ka wannan ko abin sai ya nuni da haka wannan shi ne wanda ya kamata mu mun ya zama to ba su ke zama rabin koli in ya wuce rabin koli to kar ya kasa da idan sawu annabi da duk abin da ya kasa da idan sawu yana cikin wuta saboda haka sai kowa ya gyara wanda kan yata duk abin da ya kasa da idan kawo yana cikin wuta kafin ka yanke ka dala wajen ka sama da shi dan karfa kan ka wannan hadisin baya karban kowane tawili yana cikin sayyid bukhari saboda haka sai ya kiyaye